الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد Во почеток, захвалноста му припадви само на Аллах Джелешану. Зашто само Аллах Джелешану е заслужен да му се прајат фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сунниот ден. Во секоја една пригода и прилика, верникот треба да земат ибрет. Од секоја една ситуација во која ќе западни или која ќе го задеси на верникот, верникот треба да истај некои вредности, некои поуки од таа ситуација. Било таа ситуација да биде добра или лоша во негви очи. Што и да го задеси, значи верникот треба да зема некои вредности од теа нешто. Добро е да се спомни ситуацијата во која западнахме ми овие неколку дена. Толку е направивме голема во наши очи како да ја ни више спас нема. А само еден ни амет кој ни го даде на Аллах Джелешану нас ни беше ускраден. Од ова ситуација треба да се подсетиме мие, дека некои наши брајша и наши сестри, во ваква ситуација се долго време. Во каква ми е западнав мој ветен. Бел него и полоша ситуација од која сме мие. Мие само неколку дена немавме струја. И каква паника се направи во население. Во некои места во ова време долго време тие браќа и сестри нема што да јадат. Тие не бара струја. Ти е барет да јадет и да пиет. Ти е барет облека да се заштитет од овај студ. Кој студ е исто и таму. Вака верникот треба да зем вид поука. Вака верникот треба да се секират и за другите ебрајши. Зашто верниците се како едно тело, ако заболите еден орган, сите органи му се придружуваат со температура и со дремка. Вака рекол пегамбар Али Селам. И вакво фајде, ваква корист треба да земаме од оваа ситуација дека некои луѓе се во многу полоша ситуација од нас. Се пренесува дека Увейсел Карани секој утро кога ќе станел, све што имал во негова куќа, од јадење и од пиење и од облека, излегувал и го делел како садака. А кога се врател во негова куќа, правел дома. Аллахуме Аллахуме мен мате джау'ан, فلا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذن به يا الله барал доа. Ја Аллах, тој што ќе умри од глад, некој кој ќе умри од глад, немој да ме казниш поради теа нешто мене. Немој да ме казниш поради теа нешто мене. Втора доа ја Аллах кој ќе умрит поради што нема облека. Од студ немој да ме казниш поради теа нешто. Вака имале секирација ове луѓе, вака бил селев, вака се секирал за другите луѓе. Еден верник нема да има тамам иман, комплет иман, се додека не му го посака на својот брат, она што себе си си го посакал. Вака треба да размислува секој еден верник. За негов имам да биде тамјам. Ваква сегирација треба да имаме и за другите наши брајчи. Ова е една работа која сакав да укажам. Друга работа маслахатот, вредноста, правото на еден джемат Секогаш треба да види пред вредноста, пред правото на една персона. Вредноста на еден джемат. Фајдето на еден джемат. Важноста на еден джемат треба да види под вредноста на едно место големо население. Ова население треба да види под вредноста на една држава исламска. Ова исламска држава треба да види под вредноста на целиот умет. Секогаш треба да му се дај важноста на оне кои имат важност да му се дај. Не треба да му се дај важност на една персона за да се уништите ден джемат. Секогаш треба джематот да биде пред една персона, пред инферани човек кој е сам. И никогаш не треба да му се дај право на еден човек кој што живее од овој дин, кој што живее од тој жема. Него секој еден верник треба да научи да живее за овој дин. Да живее за тој жемат, да живее за таа заедница. Секако дека треба една персона која смета, која ги ред зините потреби пред потребите на жематот Дека треби да се оддалечи до ова персона ова нешто. Никако не треба да му се дај предност на еден човек во однос на еден джемат и на една заедница. Секогаш треба да видите она што е погоре, поголема важност да имат него она што е подолу. Аллах Джелле Шану вели во сура Al-Mu'minun قد أفلح المؤمنون успешни, спасени северниците. На вистина спасени северниците. Кои верници? Оние кои ги опишвит Аллах Желешану со тие својства. И ние како верници секогаш треба да се трудиме да ги изградиме тие својства на верници кои ги барат Аллах Желешану од нас. Некако ми е мислиме треба да бидете еден верник. Него како Аллах Желешану барат, како Аллах Желешану ги опишви на тие верници, таков треба да видите еден верник. Како бил пејгамбер алейхиселам, како ги спомнал верниците по нивните сифати и нивните својства, така треба да видат верниците. Значи не треба да престанеме да се изградвиме, не треба да престанеме да се градиме како верници. Ова е една тактика, една финта од шейтан која ни е не има сплетено на нас. Многу од нас мислат дека доволно за него напредувал во дин. Дека доволно напредувал како верник. Не. Никогаш не е доволно верникот да се изградви, да ги изградви неговите сифати и својства, неговите карактеристики со која Аллах Желешану го опише како верник. И само еве се тие сифати и својства не како ние мислиме и како некој други вели, него како Аллах Желешану вели и како Пегамер алейхи селам вели. الذين هم في صلاتهم خاشعون Аллах Желешану потоа продолжи ти, вели едно тие својства на тие верници الذين هم في صلاتهم خاشعون тие кои во кои своите намази ги извршуваат со страхопочит тие кои во нивните намази ги обавуваат со страх со худу, со хушу, со наведнато, со скрушеност, со скромност. Денеска многу од нас знаеме формата на намазот. И се караме многу често за таа форма на намазот. Али многу многу малку сме спомнале како треба да биде еден верник во намаз. Знаеме многу хадиси како пекамбер алейхи селам обавувал неговата форма на намаз. Дали знаеме дека пекамбер алейхи селам кога кланал намаз, негови гради вареле како варит вода во тенџере. Негово место од сеќде се позинало кое е негово место осежде од негови солци што било наквасено. На ова ми е заборавме. Заборавме дека пегамбер алейхи селам цел негов живот не му избега ни еден ноќен намаз. Кланаше до тој степен ноќен намаз да му потеше негови нозе. И беше прашање Аресулла зошто толку се измачуваш кога ти се опростени твоите минати, твоите идни гревови. И велеше зарем не, не јас сакам да бидам захвален роб на Аллах Джелешан. Вака пегамбер алейхи селам беше во намаз. Вака пегамбер алейхи селам го правеше него намаз. Абдула ибн Зубеир, оеден сахаб по пегамбер алейхи селам, се пренесли кога планаше намаз, Абдула ибн Зубеир, кога беше во намаз, кога беше во сежде, толку долго останеше и така смирено останеше, што птици застанвае на негово тело на негов гар мислејќи дека не ова инсан. Таква скрушеност, таква смиреност имаше во намаз. Абдула ибн Зубер истиот овај сахаб беше обколен во чаба од хаджаш. Беше гајжано на чаба со катапулти со камења. Абдула ибн Зубер ни еден намаз не остави, сите намази ги обавуваше во Меджидил Харам, во Каба. Ни еден, иако дневно беше нападен. Каде е ова внатрешност на намазот? Колку ние се секираме за ова внатрешност на намазот? Ние се секираме на вистина за формата на намазот. Али дали се секираме за ова внатрешност на намазот? Вели Пегамер Али селам, се пренесвите еден хадис во Бухари. Од Ибни абдулла синот на Омер, на Омер Аллаху ан. Самиот пренесвите велит бев млад, бев младич, Испиев, не бев, ја ни женат, испиев во джамија на Пегамбар Али Селам во теја време. Една вечер сонвав еден сон. Видов како два мелеки ме зема и ме носеа во джехеннем. Тамам дојдов до джехеннем и до една голема провалија, една голема дупка, излезе трет мелек и ме оддалечи од теја нешто. Потоа овај сон му окажа на Хафса ради Аллаху анха умул мукминин, жена на Пегамбар Али селам. И кога го слуша Пегамбар Али селам овај сон, Ова во Бухари, не приказна, во Бухари. И кога го слушна, Пегамбар Али Селам рече само колку добар човек е Абдулла Ибн Омер, само кога би клајнал нојчен намаз. Само кога би имал иште нојчен намаз. Колку од нас денеска зборвиме за овај нојчен намаз. Многу од нас заборавме дека постовиат овај нојчен намаз. Заборавме вредност на овај нојчен намаз. Што Селев рекле, еден рекјат, ноќен нама се повреден од 20 рекјати во ден. Рекол Селев, но ноќниот намаз, за разлика од намазот кој се обавува дене, за разлика од намазот кој се обавува дене, е како садака, што ќе се дај јавно и садака што ќе се дај тајно. Се пренесви дека Селев, Ахмед ибн Хамбел, пренесви негов син, Дека кога бил тамам, кога бил здрав, 300 рекјат нафиле намаз во денот, во текот на еден ден и ноќ, обавувал 300 рекјат нафиле намаз. Велим кога го зеде во затвор, кога оказна е многу ослабе, кога излезе од затвор, кланаше по 150 рекјат нафиле намаз. Денеска ми е немојме да ги направиме и тие суннети во текот на денот што се 12 што пегамбер се лампо веродостојни хадиси кажвин кој прави во текот на едно деноночие 12 рекат нафиле намаз, односно тие суннети пропишани што се, Аллах лешано му гради за секој утро и вечерина куќа во дженнет. Рекол Ибни Теймије, кој нема суннет, кој не ги има тој 12 суннети, не се земат како шахи, како сведок. Ако има некоја судница и некој носи еден светок кој ги нема тој ве 12 рекеат нафиле намаз, не се земви негово сведоштво. Во Месебна имам Ахмед имни Хамбел, кој нема витар намаз. Што поголемиот дел на улемавали дека сунне. Само во ханефиски мезгеб кој име дека ваджиб, кој нема сун, кој нема витар намаз, не се земвит како шахид, не се земвит како сведок. Ми ове денеска ги заборавивме ове нешта. Намазот го зедоваме само како формална работа. Знаеме дека Сахаби кога му избегал почетен текбирот намаз, плачел цел ден и цела ноќ зашто му избегал почетниот текбир во намаз. Али да не бидиме од ојне што име рија, што пред нешто за да ги видат другите луѓе, него да бидиме искрени само за Аллах лешану. Зошто толку важност намазот? Парво нешто што ќе биде прашан во суден ден, човекот е намаз. Ако биде исправен, све ќе му биде исправно. Ако не му е исправен, ништо нема да му биде исправно. Рекол Пегамбар али салам. Рекол Ибни Каин во него една негова книга. Човекот инсан има две седења пред Аллах Желешану. Секој еден човек два пати седи пред Аллах Желешану. Едношка во дуња, другиот пат во ахирет. Во дујна човекот седи помеѓу Аллах Желешану, пред Аллах Желешану во намаз кога е. Нема перде, нема застор помеѓу него Аллах Желешану кога е во намаз. Друго седење во суден ден, кога е тој хисаб. Ако велит Ибни Каим, ако ова прво седење го направи тамам исправно да му биде, и ова второ седење ќе му биде тамам, нема да има проблеми во друго во седење. Затоа е многу важно човекот да го направи намазот тамам. Затоа е човекот да го направи намазот како треба. Ние знаеме колку е опасност од човек ако не прави намаз. Зашто пегамбар Аллах лешану му побара верниците да прави намаз со хушу, со страхопочи, со страх во нивните намази. Да зне пред кого се Ми Ние знаеме како селев пред да влези во намаз. Земеле абдес и почвеле да жолте. Нивна боја се менвела. Ги прашале зошто, рекле сега треба да излезам пред мој господар. Заборајме со ваква концентрација да излегнеме во наши намази го гледа. Опасноста е голема што не се посетвиме на ове рабоши и не му даваме голема важност и вредност. Рекол пегамбар алейхиселам, че има човек во мојот умет кој чекла на 60 години ни еден намаз нема да му биде приман. Зошто? Поради неговото руку ја и сежде. Нема да ги прави правилно ове рукнови на намазот. Че брзат, нема да го прави намазот тамам. Сахаби знаеле да клане од јација до сабах намаз. Мие не можеме да издржиме пет намази ако ожата, имамо продолжен мало учите на старна и појши, не можеме да издржиме појши во намаз. Не можеме да издржиме. Се пренесви дека е Бубекир ради Аллаху ан. Знаеме дека е Бубекир се пренесви секојаш кога учел во намаз, кога учел Куран, плаче. Не можел да издржи се пренесли дека секоја вечер имал едно мало место каде правил техеджу намаз, ноишен намаз. И секогаш кога кланал, кланал со глас. Се береле куреш, жени, деца, стари, сите, да го слушат како учи Ебу Бекер ради Аллаху ан Куран. Много од овие примале Ислам. Тој учел <coughs> наглас Куран и плачел. Куреш го слушале и примале многу Ислам. Потоа Куреш Дошле и му рекле, го избаркале на Ебубекир, му рекле да се трниш од ова место да правиш Израјани. Трнал на заминвито теа место, го стретнал еден од Куреш и му рекол дека каде одиш, рекол вака и вака, ме избрка ја Куреш, зашто кланам намаз. Овој не бил муслиман. Рекол ти ќе видиш во моја заштита. Ќе видиш во моја заштита. Една вечер, два вечери кланал во негова куќа. И потоа излегол надвор повторно да учи со голем глас. Повторно се собрале Куреш да го слушат на Ебубекр. Кога дошле Куреш кај овај човек што му дал заштита на Ебубекр, му рекле да го ни да го извадиш од твоја заштита, зашто овај не го поштова теа нешто. Требало да учи во негова куќа. И кога му рекол, ако не престанеш да учиш со глас Куран, ако не престанеш да учиш со глас Куран, ти не си веќе во моја заштита. Ебубекр му рекол, мене повеќе не ми треба твоја заштита, мене ми треба заштита од одлажен дешамот. И продолжил така секоја вечер да учи на глас Куран во намаз. Себе пова многу мушници во Мека примале ислам. Вака биле сахаби. Ваков намаз имале сахаби. Ваква грижа за намазот имале сахаби. Ми знаеме и други многу примери како се однесвале сахаби во намаз. Али ова накратко Накратко, како треба да биде намазот, зашто Аллах Желешану бара во намаз ми е да го обавиваме со страхопочин. Да имаме, да ни да знаеме дека сме излезени пред Аллах Желешану во намаз. Потоа Аллах Желешану продолжи и кажи други сифат на верниците, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِدُونَ И тие што го избегаваат празното зборување. Тие што не зборве се што нешто. Тие што пазат на нивниот говор и од лош говор се оддалечат. Треба многу да пазиме како го трошиме наше време во тие наши седенки да пазиме какви зборови користиме, каков муабет правиме во тие седенки. Дали Аллах Желешану е рази задоволен од теа наше седење, од тие наши празни муабети. Од тие муабети каде мојме да направиме и гибет, каде мојме да направиме и други поголеми греови. Многу да бидеме предпазливи на тој безвреден говор. Да го избегаваме што е безвреден говор. Значи шејтан се труди секогаш да ни го земат ја ни нашето време со празно зборување. Специјално рекол Омер ради Аллаху ан. Време на зима, рекол Омер ради Аллаху ан, време на зима е богатство за ибад, ибадетчиите. Време кога може многу ибадети да се прават. Време кога ноќта е голема. Али ми денеска велиме ноќта е голема, има време за ова, ма остане дека има време само за муабети. Остана време дека има само за да седниме и да правиме муабети. Дека немат време да застанеме пред Аллах Челешану. Дека немат време да направиме хатма на Куран. Дека немат време да станеме нојшен намаз да правиме. Како бе сахаби. Да станеме како беше кујша на Ебу Хурейре. Еден дел од ноќта кланаше тој, други дел од ноќта кланаше негова жена и негови деци. Во цел во текот на цела нојш имаше и бабе во негова кујша. Колку во наши куќи имат и бадет во овие времиња, значи во овие долги времиња, долга ноќ кога е во ова време од годината. Секој еден треба да се испрашаме и да се прашаме сами со себе си. Колку ми е сме во ибадет во еве долги денови и долги ноќи, кога немаме ни работа ни ништо. Кога други денови и други месеци од годината се извадвиме, се повиквиме на нашата зафатеност, на нашата работа и на нашето немајне време колку сега ние сме активни во ибадет, во име денови. Потоа Аллах Желешану вели во еден други курански ајет: "Иннамал мукминуна аллезина иза зукира Аллаху важилат кулубухум." Навистина прави верници се оние кои кога ќе се спомнит Аллах, името на Аллах, нивните срца треперат. Колку од нас, кога спомниме Аллах, рече Аллах, застанвиме и ни трепери наше срце. Колку од нас, кога го слушниме име на Аллах, наше срце трепери, во други ајати дошло кога кожата се ежи. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا И кога му се читаат на нив ајатите од Аллах, му се зголем вид нивниот иман. وعلى ربهم يتوكلون и на нивниот господар тие се наслонбет. И кога слушаме Куран, дали ни се зголем ви на нас иманот? Кога читаме Коран, дали ни се зголем витиманот на нас? И Иннеман муминуне, ове се прави верници. Кога ќе се спомените името на Аллах, нивните срца треперат. Кога се читаат аетите од Аллах, нивниот иман се зголеми. Вака Аллах Желешану ги опишува на верниците во неколку. Има и други ајати каде Аллах Желешану ги кажува карактеристиките, ги кажува својствата кои ги поседуваат верниците. И да се трудиме често кога читаме Коран, кога ќе наидеме на овие својства, да видиме колку дошле овие својства во наш живот. Кога ќе дојде својства на мунафици, дали се присутни ке нас? Кога ќе дојде својства на куфар, дали се присутни ке нас На муртери, дали се присутни овие ке нас? Која дженнет, дали го заслужиме дженнет? Дженнем, дали ми имаме некој дела на за таму, за овој дженнем. Не да ги читаме само позитивно да ги гледаме ке нас, него искрено да се испитаме секој еден од нас кога читаме Куран, со вакво разбирање да го читаме Куран. Иншалла Аллах Желешану да ни дајте разбирање, да поправи наша ситуација, да врати до нај углед позицијата речено овој дин кој му доликуваат, али и самите ми е знаеме тој курански ајат каде Аллах Желешану вели, нема да промени ситуација и состојба па на еден народ, се додека самиот народ не се промени. И секогаш да гледаме да се промениме, враќа, да се направиме онака kako Allah Želešanu barat od nas. Kako? Kako bil pejgamber alaih a.s. i sahabi, zašto Allah Želešanu je zadovoljan. Radi Allahu anhum wa raduan. Allah je zadovoljan od njimi i ti si zadovoljni od Allah Želešanu. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم